ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وضع وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على المهجه البيضاء على طريقه واضحه غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ضال او هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na na litinin daren talata wanda ya dace da 19 da wata na Jumadal Akhirah bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da ɗaya da watan ɗaya miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ah, bayan dan hutun takaitaccen lokaci da muka je na tsawon sati biyu da mu yi karatu ba wancan satin saboda munasaba ta daura da muka gabatar na littafin kitabut tauhid na Sheikhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah wannan satin da ya gabata kuma munasabar dan auren dan uwa malam rabi kuma sai yau Allah subhanahu wataala ya kaddara dawowar mu domin ci gaba da wannan karatun na wannan littafi na adda'u wad-dawa wanda wasu suka fi sani da al kafi liman sa'ala an dawai shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai na wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau idan ba kokalwa ta ta yaudare ne ba shine darasi na 37 da ikon Allah subhanahu wataala wannan shine darasi na 37 da yardar Allah subhanahu wataala Allah mulki roƙo da ya dace da mu duniya da alkiyama muna nan akan jan hankali da malam yake muna da kuma lurasuwa da yake yi da irin bayani da yake muna na magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam irin yadda suke samun kansu game da sha'anin lahira tina wannan tsayuwar su gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hisabin da Allah zai musu da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala so malan yana ta ambata mana ababe har mun ga wasu ma daga cikin magabata suna mutuwa ah, haka da darasi na 37 ne masha Allah wasu daga cikin magabata ma har abun yana kai su zuwa ga da fitar rayuwa sai dai wannan kuma baya cikin ma'auni ba shi bane sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne ya tabbata sahabban annabi bisa karantarwar shugaban halitta idan wani abu ya tada musu hankali game da sha'anin alkiyama kuka suke yi ba mutuwa suke yi ba kuka ake yi wanda yin kuka dan jin tsoron Allah subhanahu wataala alamatu min alamatil iman na daga cikin alamar da ke nuna mutum mai imani ne sai dai kuma akwai bukaul khashya akwai kuka na jin tsoron Allah sai kuma akwai bukaun nifaq akwai kuka na munafici muna fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu mun karanta asar da mala yake cewa wannan Usman ibn Affan idan ya tsaya a gaban kabari yana yin kuka har sai geman ya sata jika da hawaye har hawayen da suke kwarara a kuma kumatunsa zai sanya gemen ya shiga, yana tararar ruwa yana cewa da za a ce ni ina tsakanin aljanna da wuta ban san ina ne makoma na ba ina za a kai ni aljanna ko wuta yace wallahi da na zabi na zaman totur da kabinan toda habbi kafin a san inda za a kai ni saboda girman al'amarin mala ce wa hada ali ibn abi talib radiyallahu an wannan fa shine ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi kuma surukinsa kuma kane gare sa wa buka'uhu wa khawfuhu da yake yin kuka dan jin tsoron Allah kuma yake tsoro haduwarsa da Allah subhanahu wataala kasantuwarsa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirkinsa da kasancewar shi da baitihi bai sanya ya shankadai ba ya ta abun da ya ga dama na sabo a'a in ya tuna haduwarsa da Allah kuka yake yi in ya tuna tsayuwarsa ga Allah subhanahu wataala yana tsorata yana cewa ayamin daini wa kana yashtaddu khawfuhu min tinataini ya kasance babban abun da yake ji ma tsoro ababi guda biyu ne babban abin da yake tsoma yake ji yake tsoran sa yake yake tsananta akan ababe guda biyu udul amal abu na farin shine dogon guri dogon guri wanda yana manta mutun wannan duniya haduwarsa da Allah ai yanzu dan zuwa 2000 kaza ya kamata ce abun cikila ina da kaza ya kamata ce nayi kaza da kaza da kaza wattiba'il hawa da kuma son zuciya sai سيتي قال fa amma qulul awwal fa yusil akhirah kaga dogon guri na daga cikin abin da ke mantar da mutun lahira idan mutun ya sa guri na zu duniya yayi kaza in ya kare gara can yayi kaza wannan abun na hanya ce da take sanya dan annabi adam ya manta rayuwa ta lahira kuma mun bayyana daga lokacin da dan annabi adam ya zama to mai dogon guri yana da wuya ka same sa yana tuna alkiyama wa matiba'ul hawa amma kaga son zuciya fa yasuddu an sabili anil haqq shi kuma yana katange mutun game da gaskiya son zuciya yana daga cikin abun da ke hana wa mutun biyar gaskiya ka san abu gaskiya ne amma saboda son ranka sai ka kibiyar wannan abun Allah ya kare mu daga waɗannan ababen guda biyu wacan dogon guri da kuma da da abun da shafi san zuciya shi dan annabi adam ba yadda zaka yi kada shi da kana shi da dogon guri kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da za ci dan annabi adam yana da wadi na zinariya kore na zinariya to da yayi gurin ina ma a ce kore biyu ke gare sa yanzu duk wanda ke da jika 100 cikin aljuhunsa ko miliyan 1 ko miliyan 100 mai jika 100 kokarin sa ya za ta tsara jika 200 mai miliyan 1 ya zata ta zama to miliyan 2 eh, mai miliyan 100 ya zata ta zama to miliyan 200 mai miliyar 1 ya za ya linka ta zama miliyar 2 mai miliyar tunanin sa ya za ya mallaki trillion wannan shine rayuwa sai da ce ba abun da ke cika zuciyar dan annabi Adam sai ta daya ai mutum ba zai daina ba sai lokacin da yaji an danka an dankara masa kasa a kansa Allah ya samu wani lafiya shi kuma son zuciya ba karamin musiba bace idan Allah ya jarrabe mu ko mutun ya samu jarrabuwa ta ta son zuciya to wannan ya jarrabe an jarrabe sa jaraba mai girma saboda yana ganin gaskiya ba zai iya ta ba wannan ai na daga cikin abun da ya kawo kamar zamu gani malam zai magana abun da ya samu fiyayo mutane suka suka bandarewa Allah subhanahu ta san zuciya ne duka dibi Abu Talib ya san abin da manzon Allah yake a kai na shirya ne gaskiya ne amma saboda son zuciyarsa kada ya bar magana wa wa family ya kuma ya dage akan zai mutu akan addini Abdul Muttalib Allah ya kare mu sai yake cewa ala usaurara wa inna ad-dunya qad wallat mudbira hakikan fa wannan duniyar ta juya baya ta tafi ta juya baya duniyar nan ta juya baya malam wal akhiratu muqbilatu kuma lafira tana fuskanta duniya ta tafi lahira tana dawowa tana zawo tana tahowa tana fuskantar mutum kamar duniya ta ba ku baya kuma kuma lahira tana fuskantar ku sai ce wali kulli wahidin minhu babanun kowanne tsakanin duniya da lahira yana da ayya akwai wanda su ɗan duniya ne kuma akwai wanda su ɗan lahira ne sai ce fakunu min abna'il akhirah daka in ma zaba za ku yi to ku zabi zaman towa ɗan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zamanto ɗan duniya fa innal yawma amalun wala hisab domin fa yau a duniyan aiki ake ba a sakanya ba hisabi wa galan hisabun wala amal kuma gobe sakanya ce babu aiki wannan da nasihar Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda akwai jan hankali kware da gaske a cikin wannan bayanin wallahi wannan duk mutum mai hankali ya san abinda sahabin manzon Allah ya faɗa anan akwai tada hankali akan sa yayi ja hankalin mu akan ababe guda biyu wanda shi yana tsoron wannan abun sannan kuma ya kasance wannan sahabbai ne ɗan uwansa suka hakato cewa ba yana tsananta tsoron ababe guda biyu son zuciya da kuma dogon guri sai yake cewa matsalar dogon guri yana manta lahira matsalar son zuciya yana katange mutum game da bin gaskiya sannan kuma duniya ta ta tahita ba da baya ta kusa karewa ma'ana ai tunda aka aiko manzon Allah a duniya ko to mallan an riga an kare duniyar nan kawai tafiya za a yi saboda aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bi ithatuhu min alamati sa'a nahu min alamati sa'a bi ithatu annabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin alamun tashin alkiyama kuma yau manzon Allah kusan shekara 400 har da da da 20 da wani abu da ya bar wannan duniyar afon da 40 da wani abu jama'a mun fahimta kaga ashe eh, duniya kuma tana da duniya tana da mutanen ta tana da naci jama'a wanda su kawai za su more ta ne kiyamar ba za su bora ba kuma akwai wanda su ɗan lahiran su kuma duk abin da suke suna tunanin gwaratan dai da abin da za su samu a nan. ina fatar mun fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala ya haka kamar cikin sifar bayin Allah suna roƙon Allah suna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sai ce to ku sani a yau fa yanzu ne ake yin aiki duk me yin aiki to yayi aikin sa a yanzu na kana rai kana mutuwa an kare ba wani aiki da da zaka yi a alkiyama kuma sakanyar aikin da kai a duniya ne ba wani aikin da zaka yi daka aljanna ba wata sallah da ake ba wata sallah da ake ba tasbihi ba istighfari ba azumi, ba aikin haji ba jihadi ba kaza wa karatun addu'a wadda duk ba komi ba komi wallahi eh Allah ya dace da mu malai ce wa hadha abu darda wannan sahabi manzon Allah ne abu darda kana yaqulu ya kasance na cewa inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm alqiyamah an yuqala li ya abad darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta yace na daga cikin abun da nake jin tsoro mafi tsananin abun da nake tsorata wa kaina nake tsoron ma kaina shi a inin alkiyama shine Allah ya ce da ni ya abaddarda ya kai abu darda qad alimta ba shakka ka sani ka nemi kai ilimi a duniya ka san halal ka san haram ka karanci shari'ar musulunci fa kaifa alimta bi fa kaifa amilta bima alimta to aikin mi kai da wannan karatu aikin mi kai da wannan karatu karatun da ka aikata ya amfana da kai wani abu ko bai amfana da kai ba kusa akwai karatun da baya da wallahi akwai karatun da baya da amfani shine ka sani ka kasa yin aiki da karatu ina amfanin karatu bayan shi ina fatar mun fahimta yace wannan abun yana tsoratar da ni ina ji maka ina tsoran in tashi alqiyama Allah ya tambaye ni wani kai ilimi a duniya so wani aiki kai da wannan karatu jama'a mun fahimta akwai da tawazin ayi sadaka amma baya yi wani da tawazin a sada zumunta amma baya sadawa wani da tawazin a bar bibiyar ɗiyan mutane amma kuma shi bai bari ba kaga wannan wa'azin suka tsabe bai wasa ya masa amfani ba Allah ya tsare mu mutuncin mu da imanin mu wa kana yaqulu ya kasance har yau shi yana cewa waya kenan abu darda yana cewa law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut da a ce mutun ya san abin da zai halu da shi bayan mutuwarsa lama akaltum ta'aman ala shahwa da ba wanda zai ci abinci yana da bukatarsa sa da kun san irin rayuwar da ake yi bayan mutun ya mutu to da ba wanda zai ji yuwa kuma ya ci abinci saboda tsoro da firgici da tashin hankali ba ma zaka ba zai ma amfanar da kai ba baka ma bukatar sa saboda ai ai ai ai duk abincin da za a ci malam in har ba kunci to ba a ganin alama sa a jiki ai ba abin da ba Allah ce la yusmin wa la yughni min ju me yasa in jahannama abincin da suke ci baya ko ba sa koshi saboda ba sa cikin tashin kwanciyar hankali ba sa cikin natsuwa hankalin su baya huri daya shi ya sanya duk abin da zasu ci ba zai amfane su ba a rayuwa to yace da kun san abin da da mutane sun san irin abin da ake haduwa da shi bayan mutuwa wallahi da ba wanda zai ji yuwa ya dauko abinci ya ci baya gabanka yace wala sharibtum shawaban ala shahawa da ba wanda zai sharuwa lan yana bukatar ina da kishirwa dan ka ji kishi ka sharuwa wala dakhaltum baytan tastadilluna fihi da ba wanda zai shiga cikin gida yana hutawa da ba wanda zai shiga cikin gida ya kunna TV ya kunna AC ka zauna kana dariya da iyalinka ka dauki wannan yaron kana masa tawai ba wanda zai yi wannan wallahi yace wala kharajtum ila as-sa'id da kuma kowannen ku ya fita ya kuma wata farfajiya zuwa ga wani fili tadribuna sudurakum kuna bugin kirjinku kowa na bugin gagabanai saboda tsoro zuciyar har tana buga kuna buga shi dan ku kwantar da ita watabkuna ala anfusikum kuna kuka wa kawunan ku wa kanku kukan kanka eh san akwai kukan da mutum yake makansa kuka na nadama kenan ko to da kuna yi kuka game da irin abun da Allah ya ya shimfida na wannan rayuwar wala wadattu an yace wala wadattu anni shajara yace wallahi ni nayi guri ni nayi guri na ina ma a ce ni itaciya ce icce ne itaciya to da ake sarawa azo kuma tu'kal adahu abincin da za a ci da shi sahabin annabi ne fa yake gurin wa ina ma a ce ina ma a ce shi wai itaciya ce bishiya ce da za a dinga sararta ana kawa gida mata na dahu abinci ana ci ana ne wannan abinci saboda yadda ya hararo ya fa'inci yadda tsayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake wannan galiban ba ma tunanin irin wannan yanzu misali tsakaninka da Allah matsayinka da dan kasuwa ka taba zauna kai tunanin fa wata rana duk mutanen da kake mu'amala da su Allah zai tada ka duk wanda ka kwara kuma wallahi sai Allah ya kwato masa sa. duk abin da aka kulla ba na gaskiya ba a ranar sai Allah ya bunkaro sa ba wanda zai koyi dangantakar da kudin da kudin ka da mulkin ka da karatu ka bai wa Allah ya boye wannan abu sai an fitar da shi kuma babu wani aboka da zai iya kare ya tahi gaban Allah ya ya ya yace zai baka rigar kariya da duk wanda mai rigar kariya a duniya duk wani mai rigar kariya a duniya wallahi aran na an tuba masa ita duk rigar ta kariya duk rigar ta kariya karshe da kai da sahabin annabi ko ba matsayin da yake a duk duniya kaf kamar Allah yake a matsayin sahabin manzon Allah babu shi to ta sahabin annabi yana mutuwa daga kariyar da yake da tacin masa ita Allah sana sai wani warin hula da ko tsarki ma baka iya ba akwai wanda ba ko wankin da ba iya ba ya tara kuma iya baka bane Allah ya kai kuma riga dan a duniya bane ga kariya gare sa in ya abu ba a kai shi kotu alƙali duk wani alƙali zai Allah zai tayar da shi ayi bincike aka hukuncin da aka duk wanda ka zalunta aka bebayo aka ba kuncin hanci gaban Allah sai Allah ya azabtar da kai game da wannan abu to sai ka tuna cewa ga shi ga ka ga Allah subhanahu wataala kuma ba wanda ke hararo na faso da sai girman Allah ga ka Allah ya tsaye da kai akwai wani matashi ba malam da ya kwanta barci kwana ya kwanta ina cikin barcin sai mafalki har ƙarshen kiyama yana kwana sai ya mafarkin an tashi alkiyama sai ga ga wuta kuma gashi an zo da shi gaban Allah za a yi masa hisabi wannan abun ya sa ya firkita ya tsorata yana zabura ce duk wani gashi a cikin sai da ya bari saboda tsoro duk wani gashi a cikin sai da ya zama fari saboda ya firkita ya tsorata saboda irin abin da ya gani haƙiƙanin abin shi shi sai Allah da yayi bayani yace alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir sace kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sace tabi la tarawunna aljahimati wallahi da ku wutar jahim kun ga wutar jahim kiri da mudu thumma la tarawunnaha aynal yaqin kani na tabbat ba ka kwankwanto ba ka shaka game da ita ai kaga sofa ta kalla sofa ta alamu kitara magana kenan ko Allah ya dace da mu wa kana abdullah bin abbas sahabin annabi abdullah dan abbas ya kasance asfala ainihi kasan idanunsa ya kuma su kenan ko asfala ainihi kasan idanunsa مثل الشراك البالي من الدموع kace igiya ce ta takalmi me su da shi eh, abun hancin takalmi ne albali min ad-sawad saboda hawayen suke kwararowa kasan idan mutum yana sa takalmi mai hanci ko zaka ga yau da gobe alamun yayi alama to saboda tsananin kukan da yake yi sai da kai wuskar sa kamar an tsaga ka ce in tage ki gare sa kamar da san takalmi yana kamawa a cinin mutum in ya sa sa to haka kuma tufi suke saboda tsabar kuka da yake yi wani zai kaga mutum yana kuka an cuce shi ne fa ba ga bane kaga mutum yana kuka wallahi kawai cuce su akai amma dai mutum ya tuna Allah ya kuka ba sai ba ba kowa bane in ga wani yana kuka an an damfara sun damfare shi ko ai mai sata ko wani abu sai ya bata amma kaga mutun ya tana cewa gashi fa sai Allah zai tada shi wai ko yayi imagination kawai ga rayuwar kabari gashi an sanya shi an baro sa shi kadai baban sai ya to ya bar sa kanin sai ya baro sa yayin sai ya to dangin kowa ya to ya bar an sanya masa cikin wannan ramin ba hit ba huta ba ruwa ba matala ba bulo ba dara ba AC ba venti ba komi a ciki a sanya mutum kankatse a zo masa itace kenan ko a sanya kuma ga wata laka mai danyi a zubo masa dan tsawar mutane ba hada tausayi ba masu da eh a jibga masa wannan lakar kuma a tsara mai don masa wata kasar da aka gida duk a jibga masa kuma kowa ya taho ya baro sa kuma dole Allah ya tayar da shi a tambaye sa sai mutun ya tuna irin wannan yana tilis kai fashi da kuka alama ta imani ma wallahi da wasu har makabarta sai su yi tsegumi saboda ba su san miye ba ai dan annabi adam wallahi akwai sakaci gare sa Allah dai ya yahi muna wa kana abu dharr al-ghifari yaqul abu dharr al-ghifari Allah ya kara masa dana cewa ya laitani kuntu shajaratan tu'dad yace ina ma a ce ni Abu Dharr al-Ghifari ni Abu Dharr al-Ghifari ina ma a ce ni itaciya ce wato dan da sahabin da annabi yake so eh yace ina ma a ce ni itaciya ce tu'dad da ake sassarewa ake kakkacewa qultu anni lam ukhlaq yace wallahi sai ne burin ina ma ba ahlice ba a duniya saboda ba in na san ba halice to babu wani hisabi a kai amma tunda nazo duniyar to ba shakka tun daga farkon rayuwata har ƙarshen mutuwata sai Allah ya yi tambaye akai kaga wasu sa'iyo suke yi yace wa wurata alaihi nafqa an bijiro masa da da tiyarwa kudi fa qala sai ce indana anzun nahlibuha muna da tinke da muke eh, akuya muke tatsa yace muna da akuyya da muke tatsa wa ahmiratan wa eh, ahmiratun nan qul alaiha da kuma jakar da muke ko jakin da jakan da muke dokan kaya da su muke cire kuma da kaya mu zo da jakan a dora musu kaya wa muharrarun yakhdimuna kuma ga bawa da yake muna hidima wa fadl ibada kuma har ma da wata riga ta sama babba alkabba kenan ko yace wa inni akhafu alhisaba fiha wa inna abunda Allah ya basa tinkiya da ake tatsa masa nono yana sha da kuma jakkan da yake doka kaya da su da dan aikin da yake masa hidima da kuma rigar da yake dorowa a sama yace wallahi ina jin tsoron radda Allah zai tada ne mai hisabi akan su jama'a mun fahimta sahabin annabi fani wai tinkiya ce ne sai guda da ake masa tatsa yana shan nono da jakin da ake dogo masa kaya da dan aikin da yake masa hidima da kuma riga da yake abuwa sama yace shi hisabin da Allah zai wasa kan wannan kada yake jin tsoro to da wanda tarda kurin da ba shi ba har jikokinsa sai an yi da gaske wajen cin su nam kuma ba wani ka matsalar dukiya ko shine zaman to kai Allah ya baka baka ma baka aikin Allah ko da ciki ba wani abu da kake na alkhairi a rayuwa wannan yayi asara wallahi Allah ya shirye mu da su baki daya yace wa inni akhafu alhisaba fiha yace ina jin tsoron hisabi game da ita wa qara'a tamimu dari layla a laylatan wata da wata da wani dare tamimu dari ya karanta suratul jasiya Ina karanta suratul jasiya falamma ata ala qawlihi ala hadhihi alaya lokacin da yazo akan wannan ayar ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم وماتهم wannan ayar da tamimu dari yake karantawa da yazo akanta ja'ala yuraddiduha sai dinga maimaita ta yazo aramani na wazi yazo yana maimaita yana karanta ne samma bai samma annata ba ba shi bane aka arama da dama kawai ne abinda yake so kawai a ce dai yana da sauti mai dadi amma abinda take kusa bai san ma ba yazo Allah ya ce am hasibal ladina ishtarahu as-sayyi'at yazo waɗanda suka shibka tsiya a duniya suna tsammanin an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat mu daidaita su mu sanya su kamar wasu kai imani da Allah suka tannagar suka aikata nagartaccen aiki wanda yazo duniya yayi zina yayi cace shagiya yayi baba kire da kudin al'umma sai yake da wanda shi ake sa karatun Qur'ani sallar dare da kuma sirayi masallacin ne biyayya ga uwaye Allah ce yanzu rayuwarsu da mutuwarsu ɗaya ce ya za a danda ta rayuwarsu da mutuwarsu ba ta haduwa Allah ya dace da mu balai shi ja'ala yuraddiduha sai zamu tira ta maimaita wannan ina am hasibal ladina ishtarahu sayyiati أم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ويبكي كوكا حتى أصبح سرقل يواي آية أي ينا تبعمي جات آية آية ينا نيمي تونا آية سرقل يواي وقال أبو عبيدة بن جراح أبو عبيدة بن جراه ينا تيوى وانا أبو عبيدة بن العشر المبشرين بالجنة ينا walittu anni kabshun yace wallahi nayi burin ina ma a ce ni rago ne ina ma a ce ni au abi ubata bin jarrah rago ne fa zabahani ahli a ce masu ni sai su yanke ni ina ma a ce ni rago ne me ni sai yanka wa akalu lahami su tanya nama na wa hasau maraqi sana kuma su more romuwata bargona a more ina ma a ce an more bargona su ji dadi da wannan abun kaga tinkiya da akuya da ba a son hisabi da za a yi musu ko ba azabu da za a yi musu su iya dai kawai shi ne wanda ta zalunta a sanya mai kaho eh, wanda ba ta da kaho kaho dan tarama tuduna da wanda ta tugude ta tai daga kuma sai Allah ya ce musu ni kunu turaba shi ma yana zuwa sai ce kunu turaba da shi kenan kawai ya zan kasa ba ruwa ne da aljanna ba ruwa ne da wuta ba ma wani bincike da za a yi masa kaga ashe mutane suke zalunci a duniya ba su san waye Allah ba Mana ce wa hadha babun yaqulu tatabbuhi wannan babin in haka ta mu dinga kwararo labaran magabata game da jin tsoron su ga Allah to abun zai tsawaita kware da gaske amma sai a tagaita saboda fa'ida abun da zai zo gaba qala al-bukhari fi sahihi sai malai ya koro zancan al-imam al-bukhari ke cewa a cikin littafinsa babu khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babi wanda yazo yayi bayanin jin tsoron mai imani game da aikin sa kada ya lalace bai sani ba wa qala ibnu ibnu ibnu taymi ibrahim at-taymi yake cewa ma urat qawli ma aradtu qawli ma aradtu qawli ala amali illa khashitu ana kuna mukazzaba mukazzaban yace ban taba bijirar da aiki na ba ai zancen da nake yi akan aiki da nake ba face ina jin tsoron ya zamanto abun karetawa Allah ya karetar da ni ba da gaske nake yi ba idan na dibi abun da nake fada wa mutane malami ne ba idan ya dibi abun da yake fada wa mutane to kuma aikin da shi yake aikatawa <laughs> Allah shi yahe muna Allah shi yahe muna lahi mala akwai musiba shi yasa ma Allah shi kai malami jarabawa shi wallahi lazim kamar malami kada jarabawa ce mutun nawa za su ji wa'azin ka so aikata kuma kai ka kasa aikatawa da wa'annan numburkin mutane suka ji wa'azi suka amfana suka yi aikin da wannan adadin wa'annan numbur Allah zai linka baka azaba yace sai da nayi da annake suna yace in na dubi abu da nake fada wa mutane na dubi kuma ni aiki na tace sai in ji azuta eske ko ni ba makareci bane ko eske ni ba eske ni ko mutunan kirki ne ese ko ni na kirki ne sai ta dubin abin da yake faɗa kamar yukhalifu qawluhu amlu aiki sana saba ma abin da yake faɗa wa qala ibnu abi malika ibnu abi malaika yake cewa adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabi'i ne kenan ko yace na tarar da cikin sahabban annabi kusan mutum 30 wanda suka ga manzon Allah iri da iri yace kulluhum yakhafu an-nifaq kowanne yana jin tsoron ya zama to aske shi da munafiki gare kowanne yana zargin kashi da munafiki kuma ita zata sahabban annabi guda 30 ya tarar a rayuwa amma kowanne jin yake aske shi wai ba munafiki bane ko saboda ga abin da suka karantar annabi karantar su ga wasu ke aikatawa sai ganin kamar akwai miye munafiki shi izharul islam wa kitmalul kufr wa shirk ko yadda nuna musulunci a baki amma kuma a zuciya mutum ya zamanto kuma ya boye kafirci da shirka shi ne munafici mutum yana maka yana son ka a fili iya game da kai ya tawashe baka haƙora kamar tsohon zawara amma kuma abin da yake ciki a zuciya game da kai Allah bai sani wanda munafici kenan ko kisa wallahi gwara Allah ya jarrabe ka da zama da wanda yake kafiri arne tantagariya da Allah ya jarrabe ka zama da munafiki Allah ka kare mu da sharrin munafikai sun wahada manzon Allah a rayuwa sallallahu alaihi wasallam yace kowanne yana zargin kansa ya khafu ala nifaq yana jin tsoron wa kansa munafici ala nafsi aw kansa ma minhu ahadin yaqulu innahu ala iman jibril wa mikail ba wanda zai ce shi imanin sa irin imanin malaika jibril ne da imanin da imanin malaika mika'il kamar tsantsar imanin ka suna ganin kamar akwai nakasu a cikin imani wa yuzkaru anil hasad ana ambatawa game da al-hasan hasan al-basri kenan fa khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq ba wanda yake jin tsoron haduwarsa da Allah da kuma cewa aikin da yake yi an karba ko ba karba ba sai wanda yake mai imani idan kaga mutum yana aiki yana yana tsoratan ko iske aikin ya karbi ko bai karbi ba to alamar shi ta imani ba wanda zai aminta shi ya ko ya sadu da ya saki kawai ya ja ya bi sai wanda ke munafiki kaga mutum kaga zuciyarka tana daga cewa ai kusuwa da kuma sai aljin to munafiki kenan munafiki kenan Allah ya kare mu wa kana umar bin al-khattab yaqul li huzaifa Eh, Umar dan Khattab yana cewa Huzaifatul Yamin Huzaifatul Yaman unshurika billah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani fil munafiqin yace na hada ka da girman Allah Huzaifa annabi yayi magana sirri da kai ya hada maka munafikai kusan Huzaifa cikin wanda Allah yake sirri da su ko Huzaifa ya kira annabi kira Huzaifa sai ke ga masa wani munafiki ne wani munafiki ne kasan ku duk wanda manzon Allah ya ce masa munafiki <coughs> ya tabbata munafikin ne ko to Umar dan Khattab sai ya nemo Huzaifa ya sa shi lungu yace dan Allah dan girman Allah ina hada ka da girman Allah ka ga min gaskiya wai ina cikin wanda manzon Allah ya ce maka ina cikin munafikai fa yaqulu sai yace la wallah la la la la wala yace baka ciki baka ciki wala uzakki ba'daka ahla kuma ban bazan ƙara tsarkake wani bayinka ba mana zan ƙara yarda wani zai min tambayar ba ya tambaye ni wai wani ni ma ina ciki yace ba zai yarda wannan ba so da su yi magana sirri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da wane da wane da wane da wane da wane da wane bila ta Allah ya gaya masa sai manzon Allah ya gaya wa Ka sai Umar dan Khattab da ya fahimci abin sai ya lalabo sai yake tambaye sa akramaka Allahu malahu fa, dan girman Allah wai hada ne manzon Allah ce ne na ce wallahi ba ka ciki sai aka ji sai tsara goyo ya ce dan Allah Huzaifa ina ciki ci wallahi baka ciki bayan minti goma sai dawo da Huzaifa ina ciki ci wallahi baka ciki sai ce kai da kai wadan khata bazan kare rauni wani zai yi wannan tambayar ba yau kai a bari a shirki kiyama gaba dai eh, dama Allah ce inna yawmal fasli kana miqata shine yawmal fasli ko ha a hadu a can gaba daya Allah ya dace da mu yace wala uzaki ba'daka ahadan daga kai wazan ƙara yarda neman wani magana akan wannan abun ba fa sabitu shaykhana rahimahullahu ta'ala yaqul ibn al-taymiyah ibn al-qayyim sai sai naji malamin waye kenan dalhi ibn al-taymiyah yanzu wannan magana ta ibn al-qayyim yana nihin malamin sa waye malamin sa ibn al-taymiyah ala kenan kaka zo baka da malami su ba gabata cikin kowane bangare na karatu sa da malami kun ba dole bane dan kana ka karanci abu kaza misali dan ka karanta usulul fiqh a ce dole sai ka zamanto a sananne a cikin usul mustalahul hadis ina ya ya yi da hankali kawai abu da ke bukata ya fahimta tafsirin qur'ani sai zo kuma fiqh in ka dauko masa tafsiri ba zai fassara maka ba amma dai qur'ani duk wata ayat da zai ka maka za ka masa zai fassara maka amma ana shiga babul fiqhiyya kuma shikenan an bar sa anan kuma akwai wanda Allah yake tattara ma ya basu ina fatan mun fahimta a irin wannan mahangar ta wani ya karanta kaza wani bai karanta kaza ba a iya bambance malami ba a iya bambance mai karatu a ciki Allah ya dace da mu sai sai na jima shi da ma ibnu taymiya ayi shakundum ne eh in ka yana shakundum gaba daya shi sai ya tsone wa in bid'a da idanu ba ayi mutun da yake gurmaya ba a kamar ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yayi fama kadibi ba ibnu taymiya ya mutu kuma har yanzu ana mai da shi Wani ai alamar Allah ya karbi ayyukan ne kenan ko Allah ya sanya mutum akwai ne yana mutuwa kuma shi ma yake shi ya mutu wallahi akwai wanda da ya mutu aikin ya mutu Abinda ya aikata ya mutu gaba ba ƙara sa har abada sai ke cewa laysa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka min an-nifaq ba yana nihin cewa bazan tsaftace wanda bayan ka ba daga binafici bayan ka cewa ba zai barranta ba ba zai barrantar da wasu daga cikin munafirci ba balil murad abin da yake ni la aftah alayya hada albab bazan yarda ba na bude kofar kowa yazo ya tambaye ni fa kullu man sa'alani hal sammani laka rasulullah fa uzaki cewa duk wanda zo ya tambaye ni ma ina ciki nace eh kana ciki wannan yace ba zai yarda da wannan kullu sai nace wa qaribu hada yanzu maganar waye kenan ibn ibn al yace wa qaribu hada abun da yake kusa da wannan na ma'ana qaulun nabi sallam fadar manzon Allah yake cewa eh qaulun nabi sallam lil ladhi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min 70 alfan ladina yadkhuluna aljannata bighairi hisab maganar annabi yake cewa mutumin da ya tambaye sa ya annabin Allah a sanya ni nima ka roƙa min Allah ya sanya cikin mutum 70 da za su shiga aljanna mun bace karatu usiani biti sawaka kabiha ukaasha ai bighairi hisab ba tare hisabi ba salamati sabaka biha ukaasha ukaasha ya rigaye ka kaga daga nan sai ba ƙara bai wani dama to wannan yana kusa da abin da shi Huzaifa ya ya aikata istinbati kenan na ilimi hada huwa al-istinbat ولم يريد ان ان ukaasha wahdahu ahq bidhalik ba annabi yana cewa ba a'a ukaasha ne kawai fi da wannan in man adahu min as-sahaba bayan eh, banda banda wasu cikin sahabbai walakin sai dai law da'a lahu laqama akhar wa akhar da annabi ya ce kai ma kana ciki wani zai ce annabi ni ma roka min sai wani ya tashi wani ya tashi wa fataha al-bab manzo Allah zai bude kofa wa rubbama qama man lam yastahiq watakila kuma wanda bai cancanta wala aljanna shi ba sai ya tashi ya tambaya an yakuna minhum asanya cikin wa'annan fa kana al-imsaku aula sai zama zamanto alike wannan kohar shi ne mafi dacewa wallahu ta'ala alam Allah ya shi mafi sani akwai lokaci mala abba yau fa na shirye makaratun nan da gaske eh ci gaba mala ce faslun fallarja ila ma kunna fi <laughs> ai wai duka wanta abinda ya duka shifida ce ba duk abin da muke sati 37 muna karantawa duka shifida ce yanzu ne za a zo a bada amsa tabbaya ta akai wala zai ka fahimta sati 36 da muke duka wannan a matsayin shifida ne yake yanzu ne ma ce narji ila ma kunna fihi min zikiri dawaidda yace to mu koma tushen abin da muke akai na bayanin cuta da maganinta alladhi istamarra afsada afsada dunya al wa akhirata wanda in wannan cutar ta ci gaba da tafiya to ta ci gaba da wanzuwa a jikin dan annabi adam za ta lalata masa duniyarsa da gobe sa alkiyama abin bayan bari an yi an yu'lama na cikin abin da ya kamata kowannen mu ya sani inji malam anna dhunuba wal ma'asi tadurru wala bud cewa zinabai da tarin sabon Allah yana cutarwa ba makawa wa anna darar wa anna dararaha fil qulubi kadarr samumi fil abdan sada kuma cutarwar zinibi da sabon Allah a cikin gangar jikin dan annabi Adam kamar cutarwar da guba take wa dan annabi Adam cikin jiki ne Allah ya sa muna fahimta ai kwanan yanzu zamu fara karatu duka bayan shirkira ce abi yanzu malam zai ja hankali mu gano inda aka sha ma gaba cutar zinibi da saban Allah a cikin jikin mutum kamar cutar guba ce lokacin da mutum ya sha guba in yadda take cutar da jikinsa haka sabon Allah ke cutar da jikin dan annabi Adam ala alaftilafi darajatiha fi darar sai dai kuma ya bambanta cewa wa mataki mataki ce akwai gubar da mizanin in mutun ya sha kai kai mutuwa zashi haka akwai zunubin da suna taruwa wa mutun kawai jahannama da shi ne bayani kenan ai kun fahimta akwai kalan zunubin da mutun yana yin su ya mutu bai tuba kawai jahannama zashi kamar da kasan akwai gubar da mutun yana sha baya ƙara sai gurkin ne mutuwa zashi ko kuma wanda a'a zai wahalar da mutun ne zai dogor jiya kakin ya warke waka su ma akwai zunubin da zai sanya akai mutun cikin jahannama a jirga masa dan karan oban kashi a narka masa kashi da kyau daga baya a fitar da shi kuma akwai wanda a'a dan jan hankali ake tsoma shi ake a fito da shi akwai da shi ma yana shan gubar kawai zai dan sha ne dan ya warke da ikon Allah ina fatan mun fahimta aljo hal fi dunya wal akhirati sharrun wada illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi malai yana tambaya wai shin har a duniyan nan da alkiyama akwai wani rishin lafiya akwai wani sharri da wata musiba da wani rishin lafiya wanda ba saban Allah bane da zunubi ke kawo sa ma'ana abinda malaki sai ce a duniya da alkiyama ba wani sharri da zai samu dan annabi adam ba wani musiba da zai samu dan annabi adam ba wani rishin lafiya da zai samu mutum face dalil sabon Allah subhanahu wataala nan duniya da alkiyama duniya da alkiyama baki daya sai malai ce fahal man ladhi akhraja al-abwayn min al-janna wai malai ce bari in mu baban mu da mamman mu annabi adam da Hauwa. wai miye ma hitar su cikin aljanna ai da ba duniya suke ba ko a aljanna suke annabi adam yana tashi garin ka sai cikin aljanna Hauwa o ma karan haka to miye silar baro wasu aljanna su zo wannan gida alce faman ladhi akhrajal abwayn min aljanna dar al-ladhati wan na'im wal bahja gidana al na jin dadi wan na'im da morewa wal bahja da kuma farin ciki da jin dadi was sururi da da da da jin dadi har yau ila daril alami wal ahzani wal masa'ib zuwa wannan gida na duniya wanda ke cike da al'alam radadi wal ahzan da kuma damuwa wal masa'ib da musibu kana kare wannan shiga wannan kana shiga wannan wannan baka bani da Allah kana fama da gwamnati kana yin aure kana ganin kamar ka huce wurin ko kuma sai kaga musibar ta ta ka Ya su zaka kuma wanga yace baba kaza wanga yi baba kaza na a shi kaza kuma kike ga gatar duka duniya ba wanda dadi fa kai wallahi duniya ba wanda dadi ke cikin dawa dadin duniya guda ne kawai malam Allah ya taimake ka karanta kana cikin masu botarsa ba wani dadi a duniya da ya wuce ka samu kanka cikin masu botar Allah amma wallahi alazim in ka kusura baka ciki to ba wani dadi a cikin ta wallahi ba wani dadi a ciki kawai wahala ce wallahi wahala ce kaga yana wani abu mai dadi a duniya wahala ce yanzu ba aljanna mutun zai iya shanya zai iya shanye shato goma amma ba hitsar da zai shi, ba wani hitsar da zaka shanye ka sha shato goma na ruwa ba wani fitsari da zaka yi amma nan fa lera da kashe ta je to shi zo yi ma ba musiba bace eh shi karan kansa zo tsarin musiba ce kashin ba musiba bace idan ba wannan duka duniya komai na duniya wahala ce ba wani abu homme kai tsamanin akwai wani abu na jin dadi ba duniya wallahi ba jin dadin ta kadan ne ko ma akwai dan kadan ne amma babban jin dadin shine Allah ya taimake ka zama cikin masu bauta masa malai ce wai me ya fitar da babanmu da mamanmu annabi adam da hawa da gidana aljanna gidana jin dadi gidana ni'ima gida morewa gidana farin ciki da wa gidan da ke tare da al'alam radadi wal ahzan da damun ne wal masaib da musibu yana da wuya kai sati ba wanda ya bata maka dare alali ko ana samu wanda ba su da aure su ba ba da su tafi eh wanda ba sa da aure maza da mata akwai ba da su tafi eh ai su suna bace rai kenan wai baka fahimta ba yaro karami ba jari za ta ga tension gare sa yaro karami za ta ga tension gare sa ke me ke ka tension damuwa ce Allah ya kare mu mala aka wa akhraja iblis min malakutus sama wai me fitar da iblis daga sansarin samaniya wa taradahu aka kore sa wala anahu aka tsine masa Allah ya kore sa Allah ya tsine masa wa masakha zahirahu wa batina aka shafi cikin sa da wajen sa fajulat suratuhu aqbaha suratin wa ashna'iha aka sanya sura sa ta mafi munin sura da mafi eh, mafi abun ban tsoro shine ashna babban tsoro ga ta mummuna ga ta kuma mafi ban tsoro ko masu dai san anime ba suka zo aka sura shi dan saka ta gashi nan kana gani zaka tsorata idan mutum bai hankali ba in ya kalla masa ta zabura cikin dare ya ga shi dan to ina da ka gan shi zahir zahiri eh da yana mutumin salihi a sifa hay'a mai kyau saboda wani abu da ya fita da sabon Allah sai a kore sa su kansu annabi adam da hawwa Allah suka saba ma Allah ya koro su daga aljinnin kaza kuma ta wahala wallahi da yanzu muna can muna ta cin rezan muna cin banana muna ta morewa da kajin wallahi ba wani noma ba zuwa kasuwin ne wallahi ba wani aka saba wani dan daku ba wani kobi wallahi ba ga wani eh gane mallan sai da fa duyan da ka gane rugani shi ko yanzu mutun da fa sai sai motar miliyan 50 a kwana da sai ta ishe shi kawai yana gajiya sai kawai belo yake so ba ga wani wallahi alazim Allah ne ya ruwa mana asiri Allah ya ruwa mana asiri Allah ya ruwa mana asiri to me ya fitar da shi shi annabi Adam ya sanya Allah ya tsine masa Allah ya kore sa aka shafe surarsa aka sanya shi da cikin mafi mudin sura da mafi ban abin mafi ban tsoro wa batinuhum asbah min suratihi wa ashna kuma cikin sa yafi muni daga surarsa kuma yafi ban tsoro wa buddila bil qurbi bu'dan kuma aka sanyi aka masanya masa da yana kusa da Allah sai aka nisantar da shi daga rahmar Allah da yana tare da mala'iku daga baya kuma sai aka tsine masa aka kore su daga ciki wa bir rahmati la'na da cikin rahmar Allah daga baya kuma sai kuma cikin tsinuwar Allah wa bil jamali qubha da yana mai kyawu kuma ya zama to mummuna wa bil jannati naran talazza yana cikin aljanna kuma daga baya kuma sai kuma cikin wuta yuquna wa bil imani kufra da cikin masu imani daga baya kuma sai zama cikin cikin kafirai wa bi muwalati al wali al hamidi a'zama adawatan wa mashaqqa da yana jibinta yana ya samu jibintar eh mafi kyawun jibinta wanda yake ake gode ma zuwa ga mafi girman adawa da kuma wahala Wa وبزجل التسبيح والتقصيد والتحليل زجر الكفر والشرك والكذب والغرور والفحش kuma sauti na tasbihi da cikin masu yi Allah tasbihi jazal as-saut az-zajlu bi ma'ana as daga sauti na tasbihi zawwa sauti na tasbihi da kuma taqdisi tsarkake Allah da tahlili zuwa ga sauti na kafirci da shirka da ƙarya da shaidun zur da kuma faɗan albasha wa bil basil imani la kufr da cikin tufafi na imani aka canza musu zuwa tufafi na kafirci wal fusuq da fasidanci wal isyan da kuma Sabu. fahana fahana ala allah ghayat al hawan sai allah ya waladantar da shi mafi girman waladantarwa wa saqata min ainihi ghayat al suqut girman sai fada a wajen allah mafi faduwar girma wa halla alaihi ghadbu rabb kuma hushin ubangiji ya halitta ya wajiba gare sa fa ahwahu sannan kuma ya halakar da shi wa maqtahu akbar min akbar al-maqti fa aradahu al-maqtu shine al-bughd ash-shadid kiyamar da Allah yake masa zamanto bafi kiyamar mai kuni mai girman gaske fasara quwwadan li kulli fasikin sai zaman to duroban kowane fasiki wa mujrim kuma kowane mai laifi radiyal nafsihi bil qiyada ya yarda makansa cewa ya jagoranci mutanen banza ba da tilkal ibadati was siyada bayan da can ina cikin basu bautar Allah da kuma jagoranci na mutanen kirki fa iyyadan bikallahumma min mukhalafati amrika wa nahyik muna roƙon Allah ka tsare mu daga saba ma umarninka da kuma aikata abin da yake mummuna da kuma sabo daga wajenka Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mana akwai magana anan ko kuma lokaci ya tafi darasi na 30 da da bakwai eh da bakwai bakai ko insha Allah sati mai zuwa sai mu ƙara sharhi akan wannan fitina min amma fitina min akai fitina min akai akwai maganganu anan ko Allah ya dace da mu abin mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada shukuri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته